Eta ekainaren hogei uh, untan errefusiatuen nazioarteko eguna. Uhu, zuen festa da errefusiatuak uh, gorezmenak pesta hon. Oparirik ez, ala ere, eh? diakintzazi esperantza tipirik ez pizteko. Egun berezi bat da, bai, uh, be, zuen zuri gaitza, zuen maluretaz mintzatzeko, ez da deus aldatuko egun zuen zat beti errefusiatuak gelituko ziste, Europak salbatuko zaituztela uste baduzia izorra adi, Ah, zetonopolita. Munduan zehar errefusiatu initz badira bainan Europakoek dute leku garrantzitsua gara eta bideetan, Beraz, azken zenbakiak ateratzen dira egun berezi untan. Errefusiatu gerozta gehiago, arazoa ez da konpondua eta Europak ez du deus egiten. Olako bilduma simplista da berdin, gaurko irakurketaren ondotik hori ateratzen da azkenean maleruskin. Metzen San Frontier, Eh, aipatzeko ala ere gaur berak eh, edo egiturak leku berezia baitu egun. Frantses xerie bat atera baitu, olako Kolpe bat jona izan du serie berezi batekin, zazpi episodio laburretan edatuko dutena, bos minutu bakotsak, e, eta beraz internete ikus, interneten ikusgai denena. Ideia zer da, umorearekin, salatzea Europaren egin moldea, egin molde horren adirazle edo ordezkari Johnny deitzen da, Johnny soldadu bereziaren bizia segituz. On protège les frontières de l'Europe par tous les moyens, c'est ça notre mission. Pour la première fois des caméras ont pu suivre Johnny au quotidien. Hau da beraz ideia, Joniren bizia, segitzea, kameren bidez, gaur egun kate guzietan ikusten diren emankizunen ber gisara, reality show gisako hortan, eta piskat eh, trufa gisan, eta be, parodia horren ondutik, errefusiatuen historia gertzen da, bere ekiparekin, Europa ahal bezain garbi atxikitzea, elburutzat duenar bezain garbi eta suri, errespetu gutierekin errefusiatuen refugiatuen egoerari begira pentsatzen alduzien bezala. En plus, en Syrie, il semble qu'il se passe deux ou trois choses. Je sais pas exactement quoi, mais ça agite un peu la région. Mais on a tous nos problèmes. Je veux dire, moi je trouve pas un électricien le dimanche matin. C'est pas pour ça que je veux changer de pays. Hala, simpleki Joniren espiritua, eh, esaldi simple batez eh, laburbiltzeko, siriarek baituzte arazoak, bebo, nik elektrizitate bat, eh, elektrizitate arazo bat dudarik, eh, bez niz eh, hasiko, Europaz aldatzen edo erriz aldatzen barkatu. Je ne suis pas Johnny, ez Johnny, beraz traolarekin olako kanpaina berezi abiatu dute. Xarean, Metzen sans frontières. Eta bestalde duela hogei tamar urte zenduzen kolus, atzoko sare sozialetan eta edabide batzuetan frantzian ere, kolus gogoan hartu zuten, bere esaldi batzu berriz hartu, eta hoi tamar urte berantago beti aktualitateak lite Itz eta putzen zat, ere, esaldi bat grabatu zuen duela hogei tamar bat urte. C'est la télévision, on peut pas dire la vérité, il y a trop de monde qui regarde. Encore dans les journaux, on peut y aller un petit peu parce qu'on lit pas les journaux, mais dans la télé, c'est pas, pas possible. Telebistako putz hutsa utz, irratiko hitz apitz. eta putz. Eta segitzen dugu festivala eh, festival ala eginen dugu gure lagunekin Polin Jon eta Maialen ehz berri hartuz. Euskalegia zuzenean festivala ustailaren bat, bi eta iruan lekornan. Egunon entzuleak eta egunon zire ere, maialen eta polin mutraziste. Egunon, eh, e, bai. Bai, ba, eta behiz ere hemen gira festivaleko kideak, festivaleko programazio zatitipi baten aipatzeko, eta gauk maialenek baitu gauzatzu aipatzeko. Ordean, hasiko niz, eh, yogarekin, eh, orain badu zomat urte, eh, hori uh, plantaremana dena, mo, aski behia da, ez? urte, bai, bigarren bai, urtea da. Hala hori da. Beraz, ibiakoitz eta igandego izan, akampalekoan, mm. Bai. izanen dira yoga kurtso batzu, amajontaik uh, amekonak arte, ez bani zoker. Eta beraz, yogaren bidez, uh, proposatu izanen muskuluen eta buru muinaren iratzak zego bat. Beraz, uh, pentsatzen dute, pesta biaramun batekin gozo bai, izan dela. Honek ginen eh, zauzu Bai, biharamunean behiz energia nitzekin abiatzeko ez da uberik. Ara, eta gero segituko dut um, ikusgahi batekin, eh, King Size, beraz hau da zirko kompainia bat, e, eh, pentsan arituko da, eta bon, proposatuko dauzkigute airean, gauza e, batzu, zaket, behin polin... E... Airatuko gira haiekin, hori da, nahi duzuna? Bueno, bai. nahi bat duzu, posibela <laughs> izanen da. Eta gero mm, eh, ez da bai bat ere aipatzu nahiko nuke, John eh, badakizu zein den kapitalismoa larun bat goizean eh, izanen dena. Bai, beraz, larun bat goizeko eh, mintzaldi hori kapitalismoa eta osasunari buruzkoa izanen da. Gaur egungo sistema kapitalistak gure osasunean egiten dituen ondori horiek guztiak nola baztertu eta horrekin nola bizi eh, aipatuko da eta galera horren inguruan izanen da ez da bai Eta bukatzeko eh, nahi dautziat eh, musika talde bat aurkeztu, Eh, mamut taldea, ostiral gauean aizanen direnak eh, gau erdit erditan, eh, basoita eszenan. Eta horiek eh, Islandiatik heldu dira. Mm, Berroa, mm zagutzen dituzu, beste Islandiak talde batzu. Eh, ez? Bai, eta sigur jos, ez dakite. Eh. Baina horieta ikpiskatu juntzen dira, horiek eh, Islandiak ez kantatzen baitute. Eta horien okay. estiloa zinatze jok progresiboa delako. En ustez zinatze kontzertu biziki ona izanen da e, ostiral gauean. Eta uste dut, taldea parekidea dira ere, bi neska eta bi mutiko dira. Ez da ikusten hau progresioan, eh? Uste dut, iru neska ere, direla. Ez bat zen. Ah, agian. Ara, eta behar bat hori karazten aldugu ere igandeko eguna e, ze preziotan izanen den? Bai, e, igandeko eguna, amak eurotan izanen da, bai. hori yeah. eta ama bi eurotan e, lekuan bertan. Hortan hori ere, e, dene da, eta mara urte petik eh, iru egunetan ba, espero dugu familiak ere etorriko direra eta eta besteak ere bai. Bon, e, utziko zaituztegu azken kantu batekin, edo lehen kantu batekin ere bai. Bukatuko dugu kronika hau eh, kantu batekin, beraz mamut eta salt e, izenarekin. Beste, bat Bai. Gurekin erramezala EHS eta festivalan izango den taldea. Biarr arte ziri, John Maialen eta Polin segituko dugu beste proposamen batzuekin EHS eta festivalaren zat. Eta gaur gure azken kronikaren zatiraitz, Sofia aurre gurekin dugu, azken aldea sasoinuntako behintzat, iraitz, agatxalde hon. Eta, bon, giro beroa da normalki, ekainan gira, uda da, eta garaia da guretzat iraitz emazte ontzat, <laughs> gure gorputzaren edertasun uh, guzia erakusteko <laughs> lagaren dugu, eh, ez dugu aipatuko eh, gorputz finarena eta regimena eta hori, bon... Egin adugu uste dut gaina, Dietak haipatu ditugu, deia. Bai, eta hori aparte, espaita aski, horrek ilan, yes. ileak berdirak endu, iraitz. Hori da, lepoal, jaiten dena. <laughs> Biloak, ileak, udarako prestatzeko, ile kentze hori. Eh, bon, hain itzen normala da, emazteak hilerik gabe izaitea, gizonak hileekin izaitea, bai, hori eta ah, kitu. Justuki, gizonak ere betita gehiago hasten dira, eh? oien gorputza ere epilatzen. Eh, bai, uh, metrosexual deitzen den eh, fenomeno hori. Bai, eta uste dut, uh, edertasunaren kriterioetan, gizonen ere uh, ari dela bat bilakatzen zenta. Betita gehiago, entzuten da, epilatzea leku horietan, gizonak joiten direla, hoien uh, eh, tripa inguruko eta gaineko uh, ile horiek kentzeko, do bizkarrekoak kentzeko. Papuan, eta bai. hori gehiago ez dakit, eh, nire ideia da, me, iriko eta iri handietako fenomeno bat gelditzen da, ez? Ah, ez, nahi zain txegur. Kusten duzu garazi aldean gizon bat epilatzen? Be, eskatu beharko lirateke epilatze lekuetan garazin, mena bai. ahituko nintzateke, bai, bai, bai. Bon, dena Adibidez, dora orain begiratu dugu, mena bizikleta egiten duten Eh, gizon guziek horien zangoak eh, pilatzen dituzte. Bai. Eta alta, nahizta ongi begiratu eta entzun izan ere argumentu batzuk eh, Eh, gehiago osasunaren aletik, azken finan, eh, ahunt estetikoa da. Bada, aer aerodinamismoarena, bon, bai, duri zonbait segundu irabazten dira, uh, eh, kondatzen bada turra, eh, adibidez, adibidez. Uh, txirrenulari bat entzat, guti, gero zauri entzat eta eduri zobekida hilerik ez delarik uh, uh, zaintzeko eta bar, baina estetikaren kontua ere bada gertu da. Gehen bat estetikarena da, orduan ba. Bueno, bon, bada hori. Baina, uh, eh, ala ere, zugu kentzenal, uh, eh, emazte igaletzen zailak, ah, bai, bai, bai. kentzea, ez, bai, bai. iraitz. Ah, bai, bai, egia da, emazte bat, besazpian eta zangoetan, uh, ileekin egia da, ez dela edi jatseman, Ez da, hori da, estupen egiten nola, norma, eta normala, normala da, emazteak ez hilerik izaita eta gizonek, bai, mm. normala hitzorta, bada arazo bat, jadanik ez, normala, fe, normala da hileak ukaitea. Normala, fe, <laughs> gorputako ola egina dira, ez? Hori da, eta gainera hileak badute funtzio bat, diren likuaren arabera hori da normala dena gero, beti bezala, gizartearen eta kulturen araberako uh, kriterioetaz ari gira, eta hor hor guk dugun kulturan eta hemen guk kriterioetan behintzat emazte eder bat. Da, uh, eh, ile gabeko emazte bat. Beso e, misten dena, eta... Eder bat. Bai. Lehen, lehen eta pabat da. Lehen eta pabat da. <laughs> Ez da aski, hileak kentzea edera izaiteko. Baina, uh, ala, besazpietan, eh, kentzea, uh, zut uste plazer bat denik, uh, eh, emazten zat. Ez, eta gainera gehienetan ez agosho, irritazioak bat dira, beraz pomadak zahi behar dira, behar da, ez agosho ez, pentsatzen, eta gainera, uh, leko horietara joaten diren, uh, nintzatere, uh, tetika leko horietara, uh, presio bat badu ere horiek, uh, kentzearenak. Mhm. Bai, bada komertzio bai? bat ere horren gibilean. Hori da, beraz, eh, ez da plazer bat, ez dut pentsatzen ez? Hor, eh, bada um, mm, arten uh, eh, erreportai sorta interesgarri bat, uh, amak bat erreportai labur dira, so egin ditugu pixkat, poalo jama deitzen da, eta hile edo biloaren inguruko erreportai tikiak dira, eta bizike ongi eginak uh, intesabalin baduzie, balio du itzulina bat egitea, eta uh, be, bada, ala ere, anali, analisia bat gibilean, soziologikoa, historikoa, eta bar, zergatik emazteek hileak entzen dituzten, eta bada hor, uh, emaztearen domestikazioaren uh, ideia, azken, azkenean hileak simbolizatzen baitu intimitatea eta justut seksualitatea, eh, eta seksualitate irudi hori emazteari kentzeko, azkenean, ebe, Ileak, Ileak kendu behar zezkio. Bai. Ileak kendu, eta bon, hori da historiantzeak eh, haukanduen e, ibilbideak hilekentzeak, ile, zendagara ibatez ez ziren kentzen, eta emazteak ederrak ziren nula edo... Ba. Bai, eta etzen eh, bat ere, ez da pentsatzen ere kendu behar zirela, ez, azken finean, eh, hor dira funtzio bat betetzen utelako eta zerbaiten zat. Egia da. Eta egia da azken finean, eta funtzean... Ongi pentsatzen badugu egiten dugunari, ez da, nik egiten dut, hainitze eh, bezala, ez da logikarik, ez da logikarik, zenta erigira kentzen hileak leku batetik, eta gero ondoan erosten pomada batzu, azken finan, berdin, hileo eh, hiek uh, kenduz eh, sortutako irritazioaren kontraritzeko, produkto kimiko bat zartzen dugu, boi, jade ez dela logikarik, eta aipatzu dugu joztoki biak, baina zaila da ere, asumitzea, beso azpian adibidez, zukaiten alditugun, hile batzuk uh, publikoaren haintzinean. Jada zaila dela, ez da begirada hor da, eta pertsonalki ere, Egeiten aldut, nik behintzan ere kasuan, uh, kriterio bat dela ere, zenta nik eh, zut polit atxemaiten, nire besoazpian hileak ditu dalarik. Mm -hmm. Egia da, beraz zaila da, eh? bere, uh, uh, azken finan, buruaren gure bu, baita ko, uh, bat da, eh? Bai. emazte gisa, bai. Beste burroka bat. Bai. <laughs> Baina da, barneratutako estetika bat, zenta ez du, azkenean logika zergatik emazte batek berrituzki dituzki Ba, ba, ez du logikarik. Talera egin entzuleak eh, zuen buruari zargatik emazteak berritu hilaken du. Nunda lutura, lotura... Zezentzu du. Zezentzu du. Bai. Ez du zentzurik. Ez du zentzurik. Uitura bat, kulturala da, eta... Bai, eta gainera egepikatzen dena, zenta emazte batek uh, suposatzen dute, alabak dituelarik, uh, be, bere alabak kontzailatuko du, erraiteko nola obeden epilatzea, bere zikiesi erabiltzea jazuak delako horiek, joita gehiago estetika aleko horietarat, Eta bar, eta bar, eta azken finan emazteak bere alabari eta emazteari behiz transmititzen dio uh, kriterio hori, boni kontenez, baitut bimutiko bi eraz, ez dut zailtasun hori okanen, <laughs> baina nire buruarekin, uh, baina bai, eta gainera, hileak hor dira funtzio bat betetzen dutelako, adibidez beso azpian izerdia regulatzen dute, eta egia da, bon jena da ere, eh, izerdi usaina badelarik, Mediakin behar da, dibidez, ileak dutela ere, uh, izerdi usain hori uh, regulatzen, eta beraz, ileak kentzen direlarik askotan, be usain gehiago bada. Eta beraz, deodorante bat ezagiko dugu usain hori estaltzeko, deodoranteak ez dira bat ere uh, produktu naturalak, eta bax, eta bax, eta egia azken finan ez duela logika ondirik, ez ileak kendu, eta hain bestelako bortizkeria bat egin zure gorputzari gero, Be azken finan, eh, erantzuteko zuk eragin dio zuntzer baiti, eh, bo ez du zentzua hundirik az. Bada, bai. Baina, orte mm, dut, gehienek eh, hori egiten dugula. Bada, piskat, alde bat. Bai. Ze gure okay. Bai. gorputzari min egiten diogu, eta ez badugu egiten piskat kulpabilizatzen bai. dugu, bestaren begiradarekin sufritzen dugu. Eta ez gira edertzen ditzen ere, ba, pentsatzen dut badala hori ere... Beso azpiak be, ditugu sobera erakusten, beraz edo besoak ez ditugu altsatzen, edo azakitzen nolako, ez da azken finan nire ustez, hori da udako fenomeno bat gehiago neguan eta gutio ikusten da. Gero badira emazte batzuk beren uh, gorputza zaintzen dutenak uh, egiten albada urte osoan. Eta beste batzu, uh, ni bezala bakrikudan. Mm -hmm. erakusten Begiradaren arabera eta erakusten delarik egia da. Kanpoko begiradagatik hori da, bai, bai. Eta bai. Mm, jaiten duzu zuretzat edertasun uh, azkenean kriteriotan txartzen dela hilerik ezukaitearena. Emazte batzuek... Uh, berbada eder atxamaiten dira ere hileekin. Bai, bai, bai, eta espero dut baiatz badirela eta nahiko nuke olakoa bilakatu. Baina bitartean egia da nere gorputza begiratzen dut politagoa atxamaiten dut, besoazpian hilerik gabe, egia da, bitartean hola da. Hmm. Eta egia da, zaila zaidala, uh, luz baditu dalarik hilak, gertatzen zait, uh, eh, fagan edut, hainitzetan ez baina ez biziki, aseriosa osa epilazioaren uh, egutegiaren aletik, baina bai, eh, ongi pilatua didelarik, eh, politago uh, naiz. Mm. Bai, zuk ez duzulako... Uh... Be, zakit, Obekio senditzen naiz. Kontradikzio bat bada. Bai, bada kontradikzioa, eta gogoja da, bai, bai. Eta... eta Nik adibaz ikusten badute eh, emazte bat eh, ileekin bexazpian, ebe ez dut itxusia txemanen. Nik ez dut, dut itxusia txemango ere. Bai, baina... Bede dut eh, justuki alde hori, nun ebe bai, bere ileak atxikitzen ditu, bereak dilako, zitu kendu nahi, mm -hmm. itzen da horrekin. Eta nik gehiago mineginen didana, da besten begira da, eta bai, bai, oak... Ba, oaxen kontrako oaxak eta ez duenak ulertuko, ezkenean. Ba, ez dakite, eh, ausartuko zinateken ere, hor bat egiten horren inguruan, fani behintzat ez nuke dauz eganen, baina... Eh, Nik ez, baina gero oaxak egiten dira, horren Ba, me ust, hori gizonen oaxa dela gehiago. Behar ba. Duritzen zait eh, emazte batek, emazte bati, bederen hortan, zagauzen ditzen zait biziki uh, krudela gira gure artean ere, baina nire ustez da gizonen uh, lotxatzeko manera bat, ba, ez, ez lotxatu, baina trufatzeko emazte bat eh, besazpian edo mustatxa edo lakoak beti entzun izan ditugu gure inguruan, eta idurtzen zait gizonen gandik aldu dela gehiago. Mm, berba, me, bai, edo emaztek ez ranen zentabalak ire... Eh, eta nire ustez emazteak oartuko da ere dela justuki eh, emaztearen askatasunaren aldarik berdina manera bat, beraz ez du eta justuki... Eh, uste dut emazteari gale egiten bazaio, gehienak ez girela usartzen ere, uh, beso azpian hileak usten, beraz da, benetan emaztearen, eh, bakoitzaren uh, arazo bat, baina uh, begiradarenan ere ustez gizonena da gehiago. Bai, gizartzen zait. Bai, jendarte edo gizartaren bai. ere azkenean. Eh? Bai, bai, bai. Bo, eta mm, egia da pentsarazen hor polu jama mm, bideo hor interneten atxamiten aldirenak, bizkiuntza indirenak direnak, eh, eta bada ere obra famatu bat, tindu famatu bat aipatzen dena eh, munduaren jatorria edo l'origin du mond, mm -hmm. uh, eh, emazte baten seksua beraz ikusten da betindatua den bezala, ileekin eta bar hori galdetua izan zitzaion, zuri markatu zaitu uh, obra horrek markatu zaitu? bai markatu gehiago tituluaren gatik, gero, eh, bo, ez nahu, eh, nik berez ez zut uh, eh, politatxe, fein polita, ez nuk ez ahiko hori nire saloinean, baina ez baitut tut uh, politatxe maiten artistikoki, baina ez nahu jenatzen ez. Uh, simbolikoki bai? Simbolikoki, uh, bisik interesgarri maiten dut. Bo, ordean, uh, uda baita uh, suprestote zinateke, ekintza hori egitea, iraitz? Benaiko nuke lortu bai. Ilerik ezkentzea. Ilerik eskentzea deia, nire ustez, hain zinetik jaitela dut ezakit lortuko dudan, baina entzatuko niz. Eta ea, emazte, e, beste batzuek eh, egiten duten, eta ea, justuki, eh, zer nolako analizia egiten lako ginuken udatik landa, Begira da hoien aintzenean. Bai, eta beden kronika hau entzuten dutenak ulektuko dute ere hilearen gai hori, ze pentsatu pixka bat zergatik hileak bai, entzen. Bai, bai, ez du zentzaunerik entzen. Hori da. Ederta suna ezik ez du zentzua hundirik. Ba, ime edertasun hundik hmm. edu da. Ba, ben, jena edut, bere uh, bakoitzak duen kriterioen arabera, eh, kentzen badira edejago batzuek besoetan, eta denetan kentzen dituzte, eta hmm. benetan, uh, eh, ilearen kontrako, uh, <laughs> jena edut, broka bat, eh? Hmm. <laughs> da, eh? Gainera, pentsarazen dit, justuki, tratamendua batzuek ileak galarazten dituzte, joztuki, uh, bai. simio eta horiek mm. aipatzeitu eta biziki gogoja da, uh, olako tratamentuetan diren entzat, beren hilean galtzea. Mhm. Biziki gogoja da. Eta alta, uh, bon, burua eta olako, baina ez buruan galtzen, eh? galtzen dira, hile guziak, right. Bai. zenta smioak eh, hiltzen ditu uh, horiek denak, eta denak erortzen dira, eta egia da, gogoja dela, eta zendako hori imposatu bakoitzak bere gorputzari gero. Uh, Ea lortzen ditugun hausten justuki kriterio uh, txar horiak azken finean, baina... Uh, Zaila? Pentsara be, ba, itzaz beste zerbaiti, hileak aipatzen baititugu, gizonak. Oien ere, zer da, hilean galtzea buru gainean, ez da ere momentu zail bat. Ez? Ah, bai, zaila izan behar da, bai. <laughs> E, bai, behar bai. da. Bo, hileak, beraz, hai, balita ipatzeko. Gora gure hileak, atxikilitzagun eta erakutsa, <laughs> erakutsi. <laughs> Gora uda iletsua. txua. Bo, mileskak sofia fiaure eta bestaldiakte. Bai, mileskak zuri, uda eta laster gurekin itzetaputz mankizunean titio betbeda bere iritzia pitz utz irek eh, lemarekin eh, telebista zarizko zaukun aski eh, eta seiak erarden gotitan gure gomita Sebas López izango da Bayonako postako langilea eta grebalaria malau egun greban direla zuzen daritzarekin negoziak eta kasi ostiralean zertan diren galdeginen diogu bostak eterdi mementuz Euskal Iratietan berriak zurekin bantxika erran bide Albert Camus kolegioko irakasleek beren mobilizazioa gelditzen dute, baina helduden sartzean berriz hasiko direla, abisatzen dute astelen goizuntan akademiako ikuskari ordearekin bildu dira, baina ez dira adostasun batetarat heldu, irakasleek inspektore ordearen tokiko ez jagintasuna oartarazi digute, ikasle kopurueri begira bereziki, horretaraz ezagun Albert Camus kolegioko irakasleak mobilizatu direla bereziki Euskara eta Alemanera klaseak idekitzea galdegitzen baitzuten, beren ere moko elibitasunean segi dezaten lekuan berean eta ez joan magak kolegiorat gaia aipatuko dugu, klodin aira kolegioko dokumentaristarekin gure berrisail nagusietan Eta argia astekariaren salaketa atzo aratsaldean Donostiako Gipuzkoa plazan erraustegiaren kontrako mobilizazioa segitzen ari zen argiako kazetaria den gorka berezi hartua erasotu baitu ertzaintzak behin eta berriz erran onduan kazetaria zela manifestalariak identifikatzen eta kolpatzen hasi ziren mementoan gorka berezi hartua kazetaria lugerat bota dute bera ere kazetari karta erakutsi du baina ez diote kasurik egin, gorka bereziartua gertakariaren filmatzen ari zen, bideoa ikusgai da argia astekarian, argia astekariko lankideek elkartasuna adirazten diotelarik beren lankideari agiri baten bidez. Michel Aliomari, Frantziako presidentgo hauteskundeetan aurkesteko pres dela, Le Monde kasetari egin elkarrezketan hala dio eta bere hautagaitza ofizial eginen duela, elduden ustailaren lauean, aldi aldiz uh, eh, eh, elgarrizketa hortan eh, gehitzen du, ez duela UNP alderdiaren primarietarik pasatzeko asmurik, bere baitarik aurkeztuko da beraz, presidenti zaiteko auta gaitzan. Eta musikaren eguna bihar baionan, baionako auzoetan musika talde hainitz ibiriko dira berrogoi, baino gehiago gehienak amaturak, baiona tiki eta hondian, saokaian, potean karrikan, musikak, espazio guziak okupatuko ditu aratsaldeko sei goiti, erreportaia seiak eta eritako berri nagusian. Eta futbol zalentzat Eurokopan aratsuntako partidak, B multsoko azken partidak dira, Inglaterra da eslobekiaren kontra, eta Erusia galesen kontra. Asteuntako mintzalekuan, tafta edo Atlantika bialdeetako errien arteko merkatua izanen dugu aipagai. Europa eta Ameriketako estatu batuen arteko negoziaketak abiatu dira duela iru urte, ez da bada frango sortuz. Zoin izanen ote dira, merkatu handi hortako norma berriak. Zerbilakatuko dira, gaurko osagarri araudiak. Zerbitzu publikoak ez diria oraino gehiago lanjerian izanen zertan dira erdi isilian eramanak diren negoziaketa horiek. Hortaz, mintzatzeko, gurekin izanen dira Europako negoziatzaile taldeko den Alain Lamazur, Josu Juaristi Ego Eskualeriko Eurodiputatua, Andie Zentemari Akitaniako Kontseilaria, Michel Berroko Errigoen Eskualeriko Laborantxa Gambarakoa, Iker Elizalde Endaiako Autetxia, Peio Etxeleku Enpresaria tafta edo Atlantika gaineko merkatu handi berria, haipagai astelen untako mintzalekuan euskal irratietan, astelen ahatsian, zazpiontan. Utsimandoka aste astehuntan betiko kolaboratzaileak Charles Bidegain hitzezitzen Ainharba hitzaekin jinen zaiku. Ainharba tardania edo lupia eta ofizialki armi arma egiten da. Ainara plaza hola ela sindikateko ekidiak aldiz zaintzaen garantzia kontutan hartu beharko dela gehua nahi patuko deiku. Ezin dute makinek ordezkatu pertsona baten zaintza, ume baten zaintza. Horrere sektore horretan etorkizun handia dago. Josebe Iturriotz beti machismo eta patriarkai zo emazten korpitzaen klixetak nula sortu dien aipagei argaltasunaren irudi hori hogei mendearen bukaeran sortzen da. Oso gizarte teorian garatuetan, kapitalismo basati batean, sartua dagoen gizarte batean, eta hor hasten da argaltasuna balio bat bezala sortzen. Utsumandoka euskal irratietan aste hartez zazpitan astizkenez lauetan. Utsumandoko! Eta prentxan, tenoreuntan zer dira aipagai nagusiak berria puntu eusen eskuntza aipagai, eskuntzako sindikatuak oartarazi dute, grebara joko dutela mosketak osorik naiz partzialki ezagiz gero, ostiralean elkarretaratzeak eginen dituzte, eta irailean litzateke greba, erabakion neuriko erantzuna emango dugu eskuntza eragileok, uh, irakasleen eskola orduak gehituko ditu, jaurlaritzak kalte harinera egingo du hori dio, joan astean jakinarazi zuen eusko jaurlaritzak, beteko zuela Mariano Rasoik mi, 2008an ezagitako neurria, eta irakasleen eskola orduak gehituko dituela, setasunak beraz berrian. Bestalde berrian eh, orain txetan eh, pantxika gambideka ipatzen zuen gaia, gorka berezia, hartu, gorka berezia hartua, kasetariari eginiko erasoa salatu du argia aldizkariak, gipuzkoa zutik mobilizazioaren berri emaiten ari zen kasetaria, eta ertzain bat, sakelako telefonoa kentzen saiatu zen, argazkia beraz agertzen da, bere galtza urraturik, ikusten da irudian, eta bere bideoa ere ikusgai du eh, baduzue berria.eusen eta biztanena argian, argiako gai nagusi leku uh, parte do zati handi bat hartzen du webgunean gaiak ertzaintzak argiako kazetari bati eraso egin dio igande arratsaldean gertatua beraz atzo gipuzkoa zutik mobilizazioaren berri uh, eh, urbiletik emaiten baitu kasetak mugimenduaren astapenetik eta beraz hor berria argian gai nagusi eta segipena orduan nahi baduzi eh, segitu azken egun hauetan ere gertatutako eta ze mobilizazio desberdin eta erraustegiaren aurkako mobilizazioa nagusi gipuzkoan edatu da ere gipuzkoako beste hainbat erritan azpeitian soraluzen bergaran eta bar, eta bar zerenda eta eh, mapa argian ikusgai. Eta bestalde ere, ez, beste irudi ekarri du mobilizazioak, beste elkarte batek proposatzen duena, gura sos elkarteak, jendetza bildu baitu gura SOS elkarteak donostian, errausketaren kontra, este buntan milaka erritar bildu zituen eh, atzo, uh, eh, erritaren eta batik bat gaurko eta etorkizuneko aurren osasuna babestu eta errausketaren pozoiak saiesteko eskatuz, holako ageraldi berezi bat egin zuten, beraz milaka pertsonek, denak beltzez jauntzirik, eta aldiguziz familiaren aur bat suriz bestiturik, eh, mobilizazionen berri, berria eta argiana. Ez da onargarria joaneko eta itzuliko zazpina orduko bidaiak egitea ordu beteko bisita baterako. Euskal Presoak aipagai ere berrian, Euskal Presoen egoeraren inguruan galdetu dio Colette Capdeviel, diputatu sozialistak Adolina Zan Frantziako espetxe zaintzako kontrolatzaileari eh, galdera eta erantzuna bideoan ikusgai berriana. Eta ipar euskal herriko itzan erdo zaintzi etxarten obrak aipagai xarean baitira Donapauleko mediatekan den manes erdo zaintzi etxart liburutegiko katalogoa numerizatu dute publiko oro joan daiteke ostira lagatxaldez eta salu larun bat goizez manos, manes erdo gunean nornaik du eskuragarri beraz eduki guzia. Argian eh, bestalde emankizun astapenen aipatzen eh, nuen errefusiatuen nazioarteko eguna delarik errefusiatu krisi globala aipagai irurogeita bost milioi errefusiatu errekor tristea siriako gerraren ondorioz eh, bimilatama bostean munduan nazio baten erakundearen errefusiatuen agentziak argitaratu berri duen txostenaren arabera e, irurogeita bost kakotx iru milioi errefusiatu ziren joan artean, lehen aldikot irurogei milioiren langa gainditu da. Baratzetik sardeska puntarat eh, tokiko mozkinen zirkuitu labura aipagai kaseta puntu eusen. Goazen eta ustartu klasterrek eta merkataritza gamarak anturaturik egun bat profesional elkartu ziren. Uzaitzen tokiko ekoizlean eta sukaldarien arteko sarea indartzeko kasetan aipagai. Eta Michela magi ere eh, aipagai frantziako hautezkunde presidenzialetarat bere aldetik aurkeste hartzeko presta gertu baita gaurko informazioan ere eta postako langileak eta grebalariak aipagai hemen media bazken ere Laster Sebas López gure gomitarekin aipatuko dugu eta pundua eginen dugu eta Arnaldo Otegi kaseta pundu eusen eta media bazken aipagai nagusi gomitatu baitzuten ezkerra bertzaleko politikaria hostiral gauean bere agerraldiaren bilduma ere hemen txetan irakurgai duzie saldionekin Ego Euskal Herriak obeko luke ipar alderuntz begiratzea, humiltasun handiagoarekin hemen media bazken esaldia zudezten aldiz Alexandre Ausia Aipagai eta bigarren gai gisa Eurokopa bordalen, baina norrote da neska blunda hori Irlandes eh, guziak bere gibeletik direnak eh, bideo bat, milioi bat aldiz ikusia izan da xarean eta hori aipatzen duzu duestek. Iretziaren tenorea orain aldiz zuritza Tito bet Tito Irratia pitz telebista utz. Barkatu arantxalankide kide estimatoa itortzen dut zailtasunak dituztara telebista usteko. Atzo gauean polizia xeria bateko bizpairu episodio irentzi ditut ono. Modan dira mota ortako xeriak errealde guzietan asmatzen eta sortzen ari dira eta telebista kate guztietan atxemaiten ditugu. Modan da eta itortzen dut zalean izala. Horrelako telebista eskaintza xeria horiek betidanik izan dira. Duela hogei ugeita bosturte behar ba, Beste mota batzuk modan ziren amodiozkoak edo pasiozkoak. Santa Barbara, Beverly Hills, hemen berian kare, Orain beraz, nagusi dira edo erroik fantezi delakoak, Game of Thrones nola ezaipa, eta beraz poliziazkoak eta fikxo belzakoak. Sarritz hau, etzen zuen buruetara tekartzeko, olako gogo eta bat nola gizartea aldatu den adibidezat hartuz, seria horien moda aldaketa. Atzo beraz, bi episodioen artian gogora dintzaut bat behar ba adikt zerbait dintzela, baina hori tira, bakoitzak bere kalitateak, bi modan balin badatele biztan, modan da ere literaturan. Delako nobela beltza, saila. Millenium trilogia, part Patricia Cornuel, Camilla Lackberd, izen horiek ezagutzen dituzie behar ba, eta uda horbiltzen ari baita, omen behintzat, irakorketa aholku bat banuke zuekin partekatzeko sail hortako literatura gustuko baldi baduzue. Dolores Redondo deitzen den idazrearen liburuak irakurtzia. Dolores Redondo Sortzez, donostiara da eta ahakasta eder bat lortzen ari da, berak idatzitako trilogia batekin, bastango trilogia amaia deitzen den polizia baten istorioa, istorio hori bastanen kokatzen derarik, Nafajoako foru poliziaren lana harik eta fidelen erakusteko helburuarekin, nobera beltza saileko elementu guziak bilduz eta txertatuz eskual mitoak tartean eta ez molde folkloriko batean. Eta gainera, liburu horiek euskaraz, espainolez edo frantsesez aurki daitezke. Lehena, zaindari ikus, ikusezina deitzen derarik. Hainbeste arrakasta bildu duen zinemara pasako dela ere, eta koprodukzio lanetan sartuak dira justuki milenium koikoiztu dutenak. Oartu bainiz ez dela baitezpada biziki ezaguna hemen berian, betiko leloa, neor ez da profeta, goizuntakoa aholkoa eta publizitate pixkat Dolores Redondo beraz bastango trilogiarekin egokia udauntan ondartzan edo itzalian irakurtzeko. Eta ez ahantz, irratia pitz telebista utz eta liburuak irek. Bo, meados, euh, titio bet beder, mil esker, barkatua zira ezink eta telebista begiratzeaz, euh, denek balituko gure alde horiek euh, eta bostak eta berro sei dira hitz eta putze mankizunean ziste ulektu duzien bezala, gure gomitaren tenorea segidan. tenorea segidan. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Euskal Irratietan. Amalau garen eguna, baienako postariak greban eh, direla, postak eh, behantolak eta bat plantan eman baitu, eta horrekin batera beraz posten, eh, do, postu batzuen murrizketarekin, postuen kentzeekin, aipatu bezala azken aste hauetan eta azken egun hauetan ere irratian, berriz ere pundu bat eginen dugu, Sebas López grebalariarekin, agatxalde Arratxaldean. Hordian, hor, azken egun hauetan aldaketa aipatzen aldugu, ez tabaidak negoziazioak hasi baitira zuzendaritzarekin, ostiraletik eh, abiatu dira negoziazio horiek, eh, nola, nola martxan dira, nolako bide hartzen dute? Ebe, eh ia uh, da, uh, negoziazioak iaizki uh, hasi dira pasaden ostiralean, eh, antxu uh, bihaste agero, eta segitzen dute uh, gaur egun. Bon, gaurko uh, beti bokatzen da uh, lanpostu uh, murrizketaren mailan, eh? baina aldatu dena da zuzendaritzak uh, uh, azkenean undertu duera ez bairatik pasatzen zera uh, blokatze goera hori uh, gainditzeko, baina bada beti euh, tartea gure... Euh, ikuspegiaren eta berrak uh, proposatzen duenaren artean. Mm. Zuek, uh, simpliki, dela, atxikitzea postu guziak, galdetzen duzuena? Bai, bai, uh, bon, pentsatzen dut zaila izanen dela, mainan, uh, bon. artikulu batean, beraz, goizuntan hor uh, zioten, dio... E, zuzendariak, postako zuzendariak dio, sindikatuak aski pozik atera zirela negoziazio bilkura hoietatik aste buru untan, ala dea e, sindikatu eta bertako grebalariak e, nola ikusten dute hor negoziazio hori? Bon, konten gira, azkenean negoziazioak hasi direlakoat, ze, eh, eh dut, eh, eh bi haste irre bat agero, eh, baina eh, zuzendaritzak proposatzen duena, eh, beti, eh, beti geditzen da onartezina gurentzat. Aipatzen zuena, beraz, ama bi tornada, do, tornadak kentzea aipatzen zuen, eta hor, gutiago kenduko lituzkela azpimarratu du, ez, edo proposatzen du? Bai, hori da, bai, astapenean... postak amabi turnada kendu nahi zituen, eta gaur uh, eh, errandigute uh, eh, prest, uh, prest direla zazpi turnada kentzeko. Bon, guk guk aldetik, gure uh, egunerloko lanarden errealitatea ezagutuz, badakigu uh, beti soberda dela eh, zerbitzu uh, bat uh, sei urtatzeko. Ola proposamen batekin, lanpostuak postuak ala ere kenduko litaizke eta beste batzuei lan gehiago emanez edo hor nunda problematika azkenean? Ba, problema da, uh, lehentzat, uh, zazpiturna da uh, kentzea, esan nahi du beste turna dentzat, uh, lan, uh, lan gehiago uh, egitea eta eta baldintza uh, txarretan, eh, uh, diadanik turnarak uh, aski kargatuak dira uh, baionan uh, eta nonbait denetan bezala eta neuri, neuri horrekin Enfin, euh, ez da izanen uh, posible uh, Bayonako postalien zat euh, haien lana egiteko. Mhm. Hor -hmm. zer da, senditzen da azken urteetako um, garapen bat eta presio gehiago uh, pietunentzat, aipatzen zinuena turnada gerozta fiteago egin behar dira, denbora laburago batean? Bai, hori da, eh, uh, bon, eh, denetan bezala, eh, uh, beti uh, fitea, fiteago joan behar da, eh, beti uh, behar da beti eh, saldu gehiago bon, pasatu gira zerbitzu uh, uh, publiko uh, espiritu batetik, komertzio logika batera, postan gaur egun, eta ah, postarien zat eh, ez da egoerla eh, onar jarria dela. Mm -hmm. Ah, Ipatzen duzularik, xaltzea, eh, zer da, bada, azkenean nola gaiten da, komertxantak bezala, eh, hainbat bai, bai. gutun xaldu do gutun azal, eta zuretzatxos gehiago, edo nola martxan da? Hori da, hori da, horri da. Timreak xaldu behar ditugu, haitzin mintzatzen mm, ginen, adibidez, e, zahar batzuekin e, eta abar, diakiteko e, dena, dena ongi, ongi zenez, eta online adibidez, uh, postak uh, proposatzen dio uh, publikoari kontraktuak egitea, Euh, post pietuna uh, pasa, pasa uh, etxera diakiteko uh, dena ongi denez, ara, voilà. Mm -hmm. Lehenago, zerbitzu simple batzena edo egiten zena naturalki, hor, uh, azkenean, uh, edo kontratupean proposatzen da? Hori da, hori da, adibide bat. Amalau egun eh, greba, beraz bainako postarien zat, uh, negoziazioak ostiralean abiatu dira, uh, eh, biztanda ere uh, bihaste hauetan greban greba mugimendu hortan izan da ere hauzi bat, eh, aipatu dugu hemen, posta kondenatua izan da, greba trabatzeagatik, bidarteko langile batzu, hartzen baitzituen uh, ordezkatzeko, hor bukatzeko berdin, uh, jamezala amalau egun uh, greban uh, eh, zistela eta kutsa bat, bada sustengu kutsa bat, uh, jendeak parte hartu du kutsa hortan? Eh, bai, bai, bai, bai profitatu uh, nahi nuke eskertzeko sustengatzen uh, gaituen uh, diendea, eh? Gorentzat uh, garantzitsua eta motibagarria da uh, diendearen elkartasuna ikustea. Uh, Bo, askotan entzuten dugu uh, pietuna e, diendetik urbil dela, baina uh, e, gaur ikusten aldugu konkretuki uh, ez direla hitzak baizik, bai uh, sustengu mesuekin, bai uh, blokatze ekintzekin, uh, bai sustengu kutsekin. Bon, elkartasun horrek indarra emaiten digu uh, eta segitzeko. Beraz, naiz eta zaila izan, uh, bai honako uh, pietun guziak prest dira uh, mugimendua eh, segitzeko uh, aste honetan ere. Mm. Ados, hor, zuek segitzen dute zuzendaritzarekin, eta uh, zuek beraz mobilizaturik uh, segitzen uh, duzue, uh, be, sebas, uh, kin ginuen, baina kopostako, grebalarietariko bat, mirizkar gurekin egonik, Bai, mirizkar. Itz eta putz, Atxaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, Euskal Irratietan. Asteuntako mintzalekuan, tafta etxaldetako errien arteko merkatua izanen dugu aipagai. Europa eta Ameriketako estatu batuen arteko negoziaketak abiatu dira duela hiru urte, ez da bada frango sortuz. Zoin izanen ote dira, merkatu handi hortako norma berriak, zer bilakatuko dira gaurko osagarri araudiak. Zerbitzu publikoak ez diria oraino gehiago lan jerrian ezanen. Zertan dira erdi isilian eramanak diren negoziaketa horiek. Hortaz mintzatzeko, gurekin izanen dira Europako negoziatzaile taldeko den Alain Lamazur, Josu Juaristi Ego Eskualeriko Eurodiputatua, Andie Zentemari Akitaniako Kontseilaria, Michel Berroko Errigoen Eskualeriko Laborantxagan barakoa, Iker Elizalde Endaiako Autetxia, Peio Etxeleku Enpresaria tafta edo Atlantika gaineko merkatu handi berria, aipagai astelen untako mintzalekuan Euskal Irratietan, astelen jatxian, zazpiontan. Utsimandoka. Utsumandokan aste juntan betiko kolaboratzaileak Charles Bidegen hitzezitzen Ainharba hitzaekin jinen zaiku. Ainharba tardania edo lupia eta ofizialki armi arma egiten da. Ainara plaza hola ela sindikateko ekidiak aldiz zaintzaen garantzia kontutan hartu beharko dela anai patuko deiku. Ezin dute makinek ordezkatu pertsona baten zaintza, ume baten zaintza. Horrere sektore horretan etorkizun handia dago. Josebe Iturriotz beti machismo eta patriarkai zo, emazten korpitzaen klixetak nula sortu dien aipagei. Argaltasunaren irudi hori hogeigarren mendearen bukaeran sortzen da. Oso gizarte teorian garatuetan, kapitalismo basati batean, sartua dagoen gizarte batean, eta hor hasten da argaltasuna balio bat bezala sortzen. Utsumandoka euskal igatietan aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Utsumandoko! Eta nostalgia pixka bat itoiz taldearekin aste buruntan bikantu egiteko elkartu baita taldea omenezko gaualdi batentzat lagun bati egina ezekielen profesia, hemen txe, han ez zat, dunen atzetik dabil Zulo urdin guztiak miatu ezinik Eta euri zitalari esker bizida Ikusi zituen urpil Arranotu zaizkio amuratu Eta bazter batean aurkitzen da le bazara ezekilen profezia kantuarekin eta aspaletik eh, jotzea gelditu badu taldeak. Eh, Aste bi kantu eman zituzten motrikon bizi lagun baten omenez eh, egin gaualdian. Eta hitz eta putzortan eh, bukatzen dugu gaurko bihar hitzordua, badak zebostak eta seiak artean izango da, eta asteartea izanki Martin Kito gurekin izanen da, eta be Euskararen panelek esortzen ituzten istripuak, aipatuko dauzkigu iduriz, hori bihar, bere azken agerraldia sasoinuntako, seiak Euskal Iratietan.